bab prolikur. Naliko semono lagi ngarepake riyaya roti tanpa ragi, ya kuwi sing disebut Paskah. Para pengareping imam lan para ulama lagi padha golek riko, kepriye pisane nyedani Gusti Yesus, sebab wong-wong mau padha wedi karo rakyat. Iblis nuli nyurupi Judas Iskariot, ya kuwi panunggalane sekabat rolas sing derek Gusti Yesus. Yudas mau nuli marani para pengareping imam lan pengareping pengawal sing jaga pedalaman suci. Relu kondo yen dheweke saguh ngulungake Gusti Yesus marang wong-wong mau. Para pengareping imam lan para pengareping pengawal mau padha bungah banget lan janji arep menehi duit marang Yudas. Yudas nyagui lan wiwit nalika semono Yudas golek Riko, bisane ngulungake Gusti Yesus marang wong-wong mau tanpa diweruhi dening wong akeh. Paring wis tekan dinane riyaya roti tanpa ragi. Kuwi dinane wong padha nyembelih cempe kanggo riyaya Paskah. Gusti Yesus nuli ngutus Petrus lan Johannes didawi mangkene. Padha mangkato. Nyawisno upa rampening Paskah sing bakal padha kita pangan. Aturi Petrus lan Johannes mau. panjenengan ngersakaken dahar Paskah wonten ing pundi? Pangandikane Gusti Yesus, rungokno, yen kowe mlebu ana ing kutha Yerusalem, kowe bakal kepethuk karo wong sing lagi nggawa kendi isi banyu. Wong kuwi etutno tekan omah sing dileboni. Panjur kondo karo sing duwe omah kuwi, guru ndangu, ana ing ngendi enggone para sekabatku lan aku mangan Paskah? sing duwe omah mau nuli bakal nuduhake kamar gedhe ana ing loteng sing wis pepak saprabote pisan padha cawisno upa rampening paskah kabe ana ing kuno sekabat loro mau padha mangkat sarta kabeh tinemu ceples kaya sing dingandikaake dening Gusti Yesus sekabat loro mau nuli padha nyawisake upa rampene paskah ana ing kuno marang wis tekan wektune dahar Paskah. Gusti Yesus nuri lenggah awor karo para rasul. Panjenengane nuli ngandika marang para sekabat mau. Aku kepingin mangan Paskah iki bebarengan karo kowe sadurunge aku nandang sangsara. Sebab ngertiyo, aku bakal ora dahar Paskah meneh nganti apa sing diibaratake dening Paskah iki kalaksanan ya kuwi yen peperintahane Allah wis tumapa. Sawise kuwi, Gusti Yesus nuli ngangkat tuwung anggur, sarta saus panuwun marang Gusti Allah banjur ngandika, "Tuwung iki tampanana lan padha ngombeo, sebab kowe dak kandani. wiwit saiki aku bakal ora ngombe anggur meneh nganti peperintahane Allah kebabar." Sawise mengkono, Gusti Yesus nuli mundut roti, banjur saus panuwun marang Gusti Allah. Roti mau nuli dicuil-cuil lan diparengake marang por sekabat, pangandikane, iki badanku, sing kaparingake kanggo kowe, iki tindakno minangka pangeling-eling marang aku. Mengkono uga sawise dahar, panjenengane maringake tuwung anggur kui, marang para sekabate serta ngandika. tuwung iki perjanjiane Gusti Allah sing anyar sing diresmekake srana getiku ya kuwi getih sing diwutahake kanggo kowe nanging telengen wong sing ngulungake aku saiki ana ing kene lungguh dadi samejo karo aku putraning manungsa pancen pinesti seda kaya sing wis ditemtokake dening Gusti Allah nanging cilaka wong sing ngulungake panjenengane para sekabat nuli padha takon tinakon, sapa sing arep ngulungake Gusti Yesus. Kacrita, para sekabat padha bantah-bantahan bab sapa sing dianggap pinunjul dhewe. Gusti Yesus nuli ngandika marang para sekabat mau, Ratu-ratu ing donya kene padha ngereh rakyat. Lan para panguwasa mau disebut pangayomaning rakyat. Nanging mungguh ing kowe Ojo kaya mengkono malah kosok balini wong sing pinunjul dhewe ing antaramu kuwi dadi sing asor dhewe lan sing dadi pengarep kuwi dadi kaya batur sapa sing luweh kajen sing lungguh mangan ana ing meja apa sing ladeni dheweke mesti wae sing lungguh mau nanging ana ing antaramu aku iki kaya batur sajrone aku nandang susah kowe selawase kumpul aku. Kaya dene Sang Rama wis maringi wewenang marang aku nindakake peperintahan. Mengkono uga kowe bakal padha dak wenehi wewenang nindakake peperintahan. Kowe bakal melu mangan lan ngombe karo aku ana ing kratonku. Lan kowe bakal padha lungguh ana ing dampering kraton mau ngadili talere bangsa Israel rolas. Simon, Simon, rungokno. Iblis diparengake Gusti Allah neter percayamu kabeh. Kaya wong tani enggene nginteri gandumi dipisahake saka mrambuti. Nanging kowe wis dak dongaake supaya percayamu aja semplah. Lan yen kowe wis mretobat, bali marang aku meneh. Kowe kudu genti nguwatake percayane sedulur-sedulurmu. Wangsulane Petrus Gusti kawula sagah dipun kunjoro lan pecah sesarengan kalian panjenengan. Pangantikane Gusti Yesus Petrus ngandelo. Ing dina iki sadrunge jago kluru, kowe bakal kondo ping telu yen kowe ora wanuh karo aku. Gusti Yesus nuli marang para segabati. Dek pian nalika kowe padha tak utus kae, kowe ora tak parangake nggawa dompet isi duit, kantong lan sepatu. apa kue podo nandang kekurangan apa-apa? Wangsulane sing podo ditangu, boten. Kulom boten kekirangan menopo-menopo. Pangandikane Gusti Yesus, nanging saiki, sing duwe dompet utawa kantong kutu digowo. lan sing ora duwe pedang kutu ngedol jubahe kanggo tuku pedang, sebab ngandelo, katulis ing kitab suci, panjenengane bakal dianggep durjono, tulisan kuwi saiki bakal kelakon tumrap awakku. Para sekabat nuli padha matur, Gusti, menika wonten pedang kalih. Pangandikane Gusti Yesus, wis cukup. Gusti Yesus banjur miyos saka ing kutha Yerusalem. Lan kaya adat saben minggah ana ing Gunung Saitun. kaderekake dening para sekabat. Parang wis tekan ing kono panjenengane ngandika, padha ndedonga supaya aja kena ing panggoda. Panjenengane nuli tindak rada ado saka kono, kira-kira sadoe wong balang nganggo watu. Panjenengane nuli sujud jengkeng ndedonga aturi, menawi kepareng Mugi paduka kersa nyingkiraken kasangsaran menika saking kawula. ewotine sampun pikajeng kawula namungo kersa paduka kemawon ingkang kelampahan nuli ana malaikat saka swarga ngatingal marang Gusti Yesus sarta nyantosake panjenengane Gusti Yesus banget kirisi, mulane saya ngganter enggone ndedonga riwene nganti kaya getih tumetes ana ing bumi sawise rampung enggone ndedonga Gusti Yesus nuli muruki para sekabat. Para sekabat mau ketemu lagi padha mergo merga saka sedih. Gusti Yesus nuli ngandika, "Yo kene kowe padha Tangi lan ndedonga supaya aja kena ing panggoda." Sajrone Gusti Yesus isih ngandika karo para sekabate mau, ana wong rombongan teko. Wong-wong mau diirit dening Yudas. Yudas nuli marani Gusti sus lan ngambung panjenengane. Gusti sus ngandika, "Yudas, apa enggonmu ngulungake putraning manungsa srana ngambung iki?" Nalika para sekabate Gusti sing ana ing gunung reti apa sing bakal kelakon, banjur matur, "Menapa keparang kawula pedang kemawon?" Salah sawijining sekabat mau nuli nyabet abdine Imam Agung srana pedang nganti kupinge tengen keperung. Nanging Gusti Yesus ngandika, "Wis semene wae. Kupinge wong sing keperung mau nuliti asta lan diwarasake." Gusti Yesus nuli ngandika marang para pengareping imam, para pengareping pengawal pedalaman suci, lan para panuntuning wong Yahudi sing wis padha teka ana ing kuno arep nyekel panjenengane. Opo aku kok kira bekal?" kok nggonmu arep nyekel aku nganggo pedang lan pentung? Opo aku ora saben dina ana ing pedalaman suci karo kowe? Yukine aku ora kok cekel ana ing kono. Nanging pancen wis tekan wektumu lan wektune pangwasane pepeteng tumindak. Parang Gusti Yesus wis dicekel, banjur diirit menyang omai Imam Agung. Petrus ngetutake saka katuan. wong-wong padha gawe bediang ana ing satenging pelataran lan banjur padha lungguh ngupengi bediang mau dene Petrus nuli melu lungguh ana ing kono salah sawijining abdi wadon weruh Petrus banjur ditamatake nuli muni wong kuwi gajege iya sekabate Yesus nanging Petrus sela unine aku rawanuh babar pisan karo wong kuwi ora let suwe ana wong liyane sing weruh Petrus nuli muni, "Kowe uga sekabate." Nanging Petrus mangsuli, "Dudu, aku dudu." Kira-kira let sajam ana wong liyane meneh sing muni seru, "Pancen wong kuwi sekabate Yesus, sebab dheweke iya wong Galilea." Nanging Petrus mangsuli, "Kowe kandha apa? Aku ora ngerti sing kok kandhakake kuwi." Sanalika iku uga, uga sajrone Petrus isih guneman ana jago kluruk. Gustisus tumoleh lan mirsani Petrus. Petrus banjur kelingan marang panggandikane Gusti. Ing dina iki sadurunge jago kluruk, kowe bakal nyelaki aku ping telu. Petrus banjur metu saka ing kono lan nangis keloro-loro. Gusti Yesus dipoyoki lan digebugi dening wong-wong sing padha nahan panjenengane. paningale ditutupi nuli ditakoni. beden sopo sing gebuk kowe? Akeh meneh tembung pamoyo sing diucapake dening wong sing padha jaga. Isuke, para pengareping wong Yahudi, poro pengareping imam, lan poro ulomo podong nglumpuk. Gusti Yesus banjur dilatihake predataning agama. Wong-wong mau padha takon marang Gusti Yesus, kondo. Apa kowe kuwi Sang Kristus? Gusti Yesus ngandika, "Senajan aku kondo, kowe iya ora bakal ngandel. Lan senajan aku takono apa-apa, kowe kabeh iya ora bakal mangsuli. Nanging saiki putraning manungsa bakal lenggah ana ing tengene Allah sing Maha Kuwasa." Wong mau padha muni, "Yen mengkono apa kowe kuwi putrane Allah?" pangandikane Gusti Yesus, "Iyo, pancen mengkono." Wong kabeh panjur padha muni, "Kita wis ora perlu seksi meneh. Wis padha krungu saka tembunge dhewe."